Latvijā ir seši vakarā. Tavs ziedojums ļauj rādījumam arī Latvijai veikt brīnums. Kopā mēs varam mainīt Latviju. Labvakar, labvakar, rādam arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, ir pulkstens seši, un kā jau august mēnesi pamanījāt, eh, svētās mises nenotiek vairs ēterā, un ar šodienu eh, sākas jauns raidījums labās ziņas par sabiedrību, aktualitātēm un procesiem un labo tajā visā, un redzēsim, kā šis raidījums attīstās, jo ir pilnīgi jauns raidījums, bet tas sākas tūdaļ. Tā kā paliekam ēterā, pieslēdzamies un iesaistamies. par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit es, eh, priesteris Jānis, un kopā ar mani ir eh, viesis šajā pirmajā raidījumā labās ziņas, eh, eh, raidījums, kurā tad centīsimies runāt un pārdomāt par kādām aktualitātēm, varbūt tās aktualitātēm, kuras nu, es piedāvāšu caur šīm sarunām ar, ar saviem viesiem, uh, Eh, vai kopumā par sabiedrības procesiem, bet pats galvenais par to labo, kas mūsu vidū ir un kas ir tā vērts, lai to arī izceltu un varbūt tās pievērstu vērību, vai arī lai um, risinātu kādu problēmu, kā to gribu arī šodien šai um, septembra pirmajā mācību dienā, ar ko uzsākas skolas gaits, un tā vien šķita, ka arī ļoti atbilstoši runāt par tēmu mobbings jauniešu vidū un skolās. Sarunas viesi šodien man ir Nils Saks, Saks Konstantinovs, jauniešu pusauģu psihoterapeits, zinu, laikam bija arī pasniedz, vai ir vēl joprojām pasniedzējs un, un vispār tāds publicists, kas ir izpelnījies diezgan arī uh, Eh, kontroversālas reakcijas attiecībā uz sevi vērstas, bet eh, šodien ir aicināts, lai aprunātos un varbūt tās palīdzētu arī mums, rādījumā arī klausītāji, iedziļināties šajā, manuprāt, pat ļoti aktuālajā tēmā. tēmā. Labvakar! Jā, labvakar! Paldies, ka uzaicinājāt! Eh, nu, prieks par to, ka uh, varēja atsaukties un, un, un iesaistīties šajā sarunā. Es pieļauju, kad uh, tas ir kaut kas, ko, ar ko nākas tev saskarties un ko nāks arī risināt mobbings jauniešu vidū? Jā, protams, eh, man kā terapeitam un arī cilvēkam, kurš strādā skolā, um, mobbings mm, kā skola vispār ir viena no centrālajām problēmām, protams, bērnu dzīvēs mēs reizēm tā ironizējam, ka ir tikai dažas lietas, kas cilvēku dzīvi var pa īstam uh, nu, tā iemaitāt. Un, un, un viena no tām ir, tā, kad viņš nāk pasaulē, bet ja viņam ir paveicies atnākt pasaulē eh, gādīgā, pietiekami milošā ģimenē, nu, tad tas, tā otra riska zona ir skola, kurā var gadīties kaut kādas nepatikšanas un pārsvarā, eh, nu, diemžēl diezgan lielai daļai eh, bērni joprojām skolas pieredzi saistās ar kaut ko nepatīkamu, negatīvu, un reizēm tas viņus varbūt uzvirza ne uz tām labākajām dzīves trajektorijām. Uh, un mobbings kā, kā vardarbība, kā noteikta veida vardarb, noteikts vardarbības veids, ir viena no tām biežākajām lietām, ar ko, ar ko bērnam pusauģi saskarās. Tā ir viena no negantākajām, jo mēs zinām, ka mm, tie bērni, kas saskarās ar šo lietu, uh, nu, principā viņi diezgan bieži pēc tam cieš no dažādu veidu citām problēmām. Mēs zinām, ka viņu dzīves bieži tiek ietekmēts, viņu dzīves iznākumi eh, visdažādākajos veidos. Pat ir tāda pētījuma, kas rāda, ka tas, kādus darbus viņi izvēlēsies vai kādas attiecības viņi nodibinās, piemēram, cik cieši ģimenes viņi varēs izveidot. Nu, to visu var ietekmēt šīs bērnības pieredzes, un sevišķi ir bijuši šādi ļoti intensīvi vardarbības skolā. Uh, varbūt tās tāds daudz plašāks jautājums, bet kas man tūdaļ arī radās, ir kā tas nākas, ka tieši tajā vidē, kur it kā vajadzētu būt visdrošāk un vispasargātākam, vai tas būtu ģimenei vai skolā, izrādas, ka nē, tieši <laughs> otrādi tas mēs bieži vien iegūstam pilnīgi pretējas un, un bēdīgas pat pieredzes. Jā, <laughs> droši vien tas ir arī filozofisks jautājums, jo saistīts ar cilvēku dabu. Mēs zinām, ka vardarbības, eh, cilvēku vardarbība ir sastopama visur, kur cilvēki ir, un arī par mobbingu mēs varam lasīt jau antīkās Grieķijas tekstos. Arī viņi tur cīnījās ar šo lietu, gimnājās puikas apvienojās reizēm un, un, un pazemoja kādu citu. Vai izstūmu kādu. Nu, tādiem žēl ir jā, kaut kādā ziņā cilvēka dabas izpausme, nelāga. Bet, eh, līdzīgi kā minējāt, protams, ka mēs kā pieaugušie šajās vietās varam tajā iejaukties un mēs lielā mērā varam tās eh, kaut kā kontrolēt. Un, uh, Un, nu, un, ietekmēt un, un darīt ietekmēt, kaut ko jā. labu. Ja? Par to mēs arī runāsim nedaudz vēlāk, bet tad varbūt tās tā pavisam vienkārši un skaidri priekšrādījumu arī klausītājiem šajā brīdī varētu paskaidrot, kas ir mobbings. Kā viņš rod? Nu, vienmēr cikot tādu sakni principā meklēt un, un vispirms saprast, kas tas tāds īsti ir. Tad tā ir e, vienaudžu vardarbība, respektīvi e, vardarbība, kas notiek starp vienaudžiem, starp bērniem savā starpā, kur e, viens vai vairāki spēcīgāki apvienojas pret kādu, kas ir vājāks vai kaut kādā citā veidā izstumts. Nu, teiksim, tāds klasisks mobbinga aina būtu tur klasē, kā 3-4 spēcīgie zēni, uh, Un tad viņi atrod vienu vājo, kur viņi dažādos veidos pazemo, tad viņi var viņus sist, grūstīt, kaut kādā. Tas neatiecās, protams, tikai uz zēniem. Arī meitenes viņas parasti dara citādāk. Viņas izslēdz kādu, nerunā, piemēram, nedraudzējās ar kādu, vienu, kas ir vājāk. Bet eh, tā nav, ir dažādas vardarbības, un mobbings nav vienkārši, piemēram, sakaušanās, vai saķeršanās, vai strīdi. Eh, tas, kas ir par šo, eh, kāpēc mēs to vispār tā izšķiram, tas ir tas, ka kaut kāda grupiņa vai kāds cilvēks, kurš ir spēcīgāks, apbežo, pazemo, izņirgājās par kādu, kurš ir objektīvi vājāks, kurš pats par sevi kā nevar pastāvēt. Bet mobbings tas nenozīmē, ka tas ir tikai strīdi pusauģu starpā, tas ir jebkuras eh, vecuma grupas ietverā, ja? jo Jā, es pieļauju, ka darbā arī var būt mobbings vai, vai, vai kaut kādā ģimenes kontekstā. Ģimenes kontekstā mēs droši vien eh, starp brāļiem un māsām. Tas, kas varbūt ir svarīgi, ir, ka tas notiek starp vienaudžiem. vienaudžiem okay. jā. Ja tas mhm. ir darbā, mm -hmm. protams, jā, tad, eh, nu, teiksim, darba kolēģi apvienojas vai, vai, vai pazemo kādu vienu citu izslēdz kādu kolēģi. Bet jā. kāpēc tas notiek? Atkal, laikam, filozofiski jautājumi. Mēs vienkārši ļauni pēc dabas esam. uh, <laughs> vienā ziņā, jā. Uh, nu, tāpēc, tāpēc, ka viens no veidiem, ceļš, ja mēs domājam, ko bērni dara, bērni apvienojās grupās. Bērniem ir ļoti svarīgi izveidot šo grupas identitāti, šīs mazās kliķes. Mm -hmm. Sacmās, mhm. nu, un, diemžēl viens no veidiem, kā mēs varam apvienoties, ir apvienojoties pret kādu. Tas ir, tas ir viegls veids, kā apvienoties pret kādu. Uh, Nu, teiksim, tad grupiņi saliedējās. Viņi, eh, protams, ka šajā grupiņā nonāk diezgan daudz tādi, kuri ir, eh, to dara, tāpēc ka baidās, ka ja viņi to nedarīs, tad tos tiks darīts pret viņiem. Nu, tad viņš Aha. labāk dara mhm. pāri pirmais, nekā riskē, ka viņš varētu nokļūt tajā briesmīgajā eh, pozīcijā. Un tā ir tāds kā nu, aizsardzības nu, mehānisms. Aizsardzības absolūti. Nu, tad, tad vēl, protams, ir tādi, uh, m, mm, mēs redzam tādas scenārijas, kur, piemēram, bērni, kuri paši ir cietuši vardarbībā, vai, piemēram, kuras mobbingo kaut kur citur, viņi atnāk vai ģimenē pieminētajā vai uz ielas, viņi atnāk uz skolu, nu, un tad eh, it kā šo pašu uzvedību turpina. Mm. Un tā ir tāda kā savu veidu patiesība, ja es tā varu teikt patiesību par to, ka ja tu esi cietis, tad visdrīzāk es to arī kaut kādā veidā mm, mēģināsi eh, izlaist šo iekšējo spriedzi ļaunumu, pēc tam pats esot jau uh, ar, ar tādām tieksmēm vardarbīgam. Ne, ne obligāti, bet, bet kopumā mēs redzam, ka, jā, ka e, ja bērns ir cietis vardarbībā, vai, vai ir, ir lielāka iespēja, ka viņš ieņems, nu, vai nu viņš turpinās būt šajā upuru lomā, vai arī viņš ieņems e, šo pārdarītā lomu. Tā ir, starp citu, interesanti iezīme. Šīs lomas mainās bieži. Bērns, kurš ir bijis upurs, viņš, var, e, viņš biežāk kļūst par, par, par pārdarītāju, citiem un otrādāk. Uh, Nu, bet tas nevienmēr ir tā. Reizēm šie pārdarītāji kā reiz ir pretējais stāsts. Tie ir populārākie, mm -hmm. smukākie, foršākie, stiprākie, nu, kurš šādā veidā izrāda savu uh, pārākumu. Nu, un, diemžēl tā realitāte ir tāda, ka tas eh, tajā vidē bieži arī tiek apsveikts. Nu, tas ir citiem, citiem patīk, ka viņš, ka viņš tā var darīt. Tas viņš iegūst un nostiprina savu popularitāti tādā veidā. Tā kā mēs redzam, tās situācijas mm. var būt diezgan dažādas, kāds ir sakās. Nu, jā, bet eh, būtisks jautājums arī ir saprast, kādas ir sekas. Eh, šim tūlītēji sekas tā šķiet, ka mēs uzreiz saprotam, ne vienkārši cilvēku pazemots un izņirgāts un, un, un viņam ir sāpīgi, bet uh, tas ir kaut kas paliekošāks, var noprast no. Tas ir paliekošākais. Jā, tad, tādēļ mēs par to mobbingu tik ļoti raizējamies, jo, nu kā, eh, protams, ka ir slikta situācija arī, ja, ja, ja tur starpbrīdī divi sakaujās vai tur divas meitenes sastrīdās, nerunā viena ar otru vai, vai eh, apsaukājās, tas ir sliktas situācijas un tās var atsināt, bet tas, kas ir raksturīgs mobbingam, ir tas, ka viens tas neatiecās tikai uz tiem iesaistītajiem. Uh, ja klasē notiek mobbings, tad principā mēs zinām, ka visiem bērniem klasē ir augstāks stresa līmenis, viņi jūtas trauksmīgāk. Mm. Nu, protams, ir saprast, kāpēc. Tāpēc, ka, ja tāda situācija vispār ir, tad, tad tomēr jāuzmanās, lai tu nenonāktu kaut kādā brīdī mm. tajā. Mm. Uh, situācijā. Un līdz ar to, jo bērni ir stresaināki, viņi arī mācās sliktāk, viņiem mazāk patīk iet uz skolu. Tā, tā ir tāda inde, kas, kas sagandē visu sev apkārt. Un mēs arī zinām, ka, te, uh, protams, upurim tur klājās visgrūtāk, bet uh, problemātisks sekas ir visiem, kas tur iesaistīti, to starp tam, kurš dara pāri, kas arī ir interesanta lieta. Uh, arī līdz ar to tas nav svarīgi, vai jūs bērns ir upuris vai pārdarītājs vai malā stāvētājs tajā situācijā. Viņas jebkurā gadījumā cieš no tā mobbinga. Mm -hmm. uh, un, un šiem pārdarītājiem tieši tāpat kā upuriem ir savas problēmas. No, protams, nu, ka, uh, Tiem, kuriem tiek darīts pār tā dzīve, var pārvērsties par ēlu. Man ir mm, daudzi pusauģi bērni, kas nāk pie mums uh, Nu, tie stāsti ir ļoti dramatiski, un, un kas tos padara īpaši dramatiski, ka tas var ilgties ļoti ilgi. Eh, reizēm bērni tajā situācijā ir gadiem, respektīvi tas var sākties 4. klasē un iet līdz 9. piemēram, tad mēs saprotam, ka kāda ir tā dzīves situācija, kurā katru dienu jūs kādu vietu, kurā tu jūties apdraudēts, kurā tev pazemo, mm. iznirgā, mm, mm, iznirgājas, un nu, tas skaidrs, ka tas atstāja sekas uz bērnu psihi. Bet kādas tās sekas tad ir, vienkārši nu, cilvēks bailīgs, vardarbīgs paliek, vai, vai kā, kādā veidā, kas, kas ir tās sekas? Jā, uh, divas lietas man gribās pateikt. Viens ir tas, ka sekas nepiemeklē visus vienādi. Mēs katrs esam eh, dažādi noturīgi pret, pret eh, tas līdzīgi kā principā, tā ir trauma. Mēs varam par to domāt, kā ar traumas sakām. Līdzīgi kā no traumas mēs neciešam vienādi. Ir ļoti atkarīgs, kādas ir mūsu ģimenes, kādas mūsu personības, iepriekšējās pieredzes, vispārējais. Tā arī bērni, viņi necietīs vienādi. Tas, ko mēs zinām, ka jo ilgāk bērns no tajā situācijā ir, jo ir lielākas mhm. iespējas mhm. attīstīties mhm. kaut kādām sekām. Un nu, tās sekas arī ir. Viņas, viņas var būt gluži kā uh, visas traumas sekas, viņas var, izpa, viņas var būt ļoti, ļoti dažādas. Uh, nav tāda viena specifiska mobbinga uh, sēka, ir sekas, kas kā jebkura trauma var atstāt visu, sākot no tā, kā minētā, ka bērns paliek trauksmīgāks, vai depresīvāks, vai noslēgtāks. Nu, parasti viņiem sāk negribēties iet uz skolu mhm. loģiski. Mm -hmm. Viņiem uh, veidojās sliktākas attiecības ar vienaudžiem un attiecības vispār. Tostarp viņiem uh, vēlāk dzīvē var būt grūtāk izveidot attiecības. Uh, Ja, nu, un beidzot ar to, ka šie bērni ir augstākā riska grupā nu, no alkohola, narkotiku, dažādu vielu lietošanas, aizraušanās ar šīm lietām. Nu, un to starp pēc tam arī iekļūšanas jā, dažādos vardarbīgos uh, pasākumos vienā vai otrā lomā. Tikai tās sekas var būt eh, diezgan uh, tādas nopietnas un, un jebkurā gadījumā viņi riskēja ar to, ka viņš savā dzīvēm nu, nesasniegs visas tās lietas, kuras viņš varētu sasniegt, aiz tā iemesla, ka viņš skolā jau nu, ilgā periodā ir, ir, ir piedzīvojis šo te. Mm -hmm. Vēl pirms eh, ķerties jautājumam, jautājumam par to, kā tad risināt to, vai vispār ir iespējams risināt to, un vai var, vai ko vajag darīt, un ka, ko var darīt, lai cilvēks pēc tam jau vēlāk dzīvē tomēr tā seku uh, efektu neizjust tik spēcīgi vai spētu tikt galā ar tiem izaicinājumiem, kuriem vēlāk uh, eh, eh, saskars. Pirms par to vēl gribas tādu, man liekas, aktuāla tēma ir arī nu, soc tīkli un viss tā internetu vide, kurā, kurā es pieļauju, ka skolā arī tiek izmantot un, un bieži vien ne, es nezinu patiesībā vai bieži, bet kad caur to tas mobbings arī tiek uh, pausts. Jā, protams, jebkura vardarbība izpaudīsies tajās vietās, kur uzturās pusauģi un, un, un bērni. Un pusauģi uzturās ļoti daudz sociālajos tīklos, līdz ar to tiek tā kļūst par vietu, kurā visu veidu tieši šīs pašas lietas var notikt arī virtuāli. Tas, mm -hmm. Bet tas ir tā vienīga atšķirība, ka tas ir virtuāli, nevis reāli klātsoši izdarīts, bet citādi nekāda atšķirība nav. Viss, viss notiek lieli, pa lielam tādos pašos vilcienos, jo ar tādām pašām sekām un ietekmēm. Lielās līnijās, jā, tā nianses ir, ka uh, no virtuālā mobbinga bieži nevar aizbēgt aiziet vispār. Nu, piemēram, no Aha. skolas, mhm. tomēr tu beidzās skolu, tev ir kaut kādas stundas, kuras tu esi mājās, kuras tu esi miegā, kur, kurās tu neesi tajā situācijā, vai tu esi kādā, varbūt, nezinu, sporta klubā vai kur citur. Eh, no virtuālā tu nevari nekur aiziet, tas ir 24 stundas diennaktī, un mēs eh, redzam, ka da, dažiem pusauģiem pat rodās šīs situācijas, kur viņi ceļas naktī, viņi, viņi liek modināti, ka pa stundai piemēram, lai pārbaudītu, vai kāds mm. atkal nav kaut ko ierakstījis, nav kaut ko izdarījis. Nu, un, protams, tie veidi, kā var izņirgāties eh, eh, virtuālā, digitālā vidē, arī ir tādi. Jā, paliekošāk kaut kādā ziņā, tāpēc, nu, tāds populārs veids ir ar dažādām bildēm, piemēram, aha, mm, aha. Vai, vai montāžām, vai kaut kādām plikbildēm, kuras kaut kad ir kaut kur dabūtas, nu, un tās tiek atsūtītas. Nu, protams, ka tas, tāds, tas jau izkļūst ārpus tās klases vai, vai, vai grupas robežām. Nu, tie ir tās papildus lietas. Tad tā, um, pat kaunpilnāks piedzīvojums var būt eh, tieši šajā internetu vidē. Absolūti, šī ir viena no lietām, ar kuru mēs vairāk cīnāmies, un šī ir viena no uh, biežākajām biežākajiem iemesliem, kāpēc pusauģi apsver pašnāvību, uh, eh, ir sevišķi uh -huh. zēnu vidū, pusi mēs to teikt, novērojam gan Latvijā, gan citur, tieši tas, ka viņiem ir šī milzīgā kauna sajūta par to, kas var it kā nonākt atklātībā. Ir vispār zināms, cik liela ir šī problēma Latvijā tieši? no vienas puses, mēs it kā zinām, ka mūsu tā ir lielāka nekā citur. Mēs esam bijuši vienmēr topos, uh, uh, <laughs> ne negatīvajos topos. Uh, Bet tā pateikt, to ir tiešām ārkārtīgi grūti, nu, jo to ir, to ir grūti mērīt. Mm -hmm. Mēs varbūt varam pateikt, ka, ir, jā, ka tas ir vairāk izplatīts nekā citur. Tas ir labākais, ko mēs šobrīd varam zināt. Jo tur ir arī milzīgas atšķirības starp, piemēram, starp skolām. Mm, nu, kādās skolās tas būs ārkārtīgi izplatīts, un kādās skolās tas iespējams nebūs vispār. Uh, Un līdz ar to tur salīdzināt grūti. Labs ir, bet, eh, bet tad vai ir arī kaut kādi, nezinu, sociālie, ekonomiskie apstākļi, kas tā kā veicina mobbinga rašanos arī eh, tādā gadījumā, vai, vai tur, nē, tas ir ļoti individuāli privāta kaut kāda lieta, kas ir notikusi un... Mobbings vienmēr, eh, tā ideja ir, ka tas veidojās pret kādu, kurš ir citāds vai izstumts kaut kādā ziņā, bet nu, citādāks. Nu, Aha, nu, līdz ar to uh mhm. -huh. sabiedrībās, kuras ir ekonomiski ļoti nevienlīdzīgas, kā Latvija, piemēram, uh, Eh, tas bieži veidojās pret nabadzīgākiem, tur sociālajiem mm -hmm. uh, liela mhm. nozīme. Sabiedrībās, kur, kur, kur ir liels imigrantu skaits, tas veidojās pret citas tur, rases, citas etnos pārstāvjiem. Eh, citas uh, sabiedrībās, kur viss ir diezgan līdzīgs, tas veidojās pret kādu, kurš klausās citādu mūziku. Nu, es, Aha, jo vienmēr var atrast Citādais tiek meklēts. Absolūti, jā, jā. jā. Nu, līdz ar to tā ir tā, tā, tā kardinālā lieta. Jā, lieta atšķirība. Uh, Eh, ļoti labi, Forši. Mēs pēc maz brīdi būšim, būsim atpakaļ un turpināsim šo sarunu. Tad varbūt tās arī uh, meklēsim atbildes uz, uz to, ko tad var darīt, vai kas jau tiek darīts, un ko mēs kopumā kā sabiedrība varam darīt, lai šo lietu risinātu. Ja tu rādījumā arī klausītāji vēlies iesaistīties šajā sarunā, uzdodot jautājumus, vai varbūt tās pat padaloties ar savu pieredzi, uh, tad pilnīgi noteikti to tu vari darīt sūtot īziņas uz telefonu numuru 266 77 272 vai zvanīt 679 69 131 un domāju, ka mūsu, viesu, um, mūsu viesis Nils Saks Konstantīnos, um, jauniešu pusauģu psihoterapeits, varbūt tās var mācīties atbildēt un dot padomu, kā uh, kā mums vai jums eh, par konkrēto tēmu arī mm, rīkoties, bet nu, tas būs pēc mazas muzikālas pauzītes. Kungs dod man spēku celties un tālāk iet, dod man spēku cauri iet grūtībām, jādod man spēku celties un tālāk iet, dod man spēku cauri iet grūtībām. Kungs dod man spēku, celties un tālāk iet. Dod man spēku, cauri iet grūtībām, jādod man spēku celties un tālāk iet, dod man spēku cauri iet grūtībām. Manā nespējā, lai tavs vārds slavēts tiek, manā vājumā, lai tavs spēks varens kļūst. Arī neziņai, lai tevi cerībā. Pārī man spēku, cauri iet grūtībām, jādod man spēku, celties un tālāk iet, dod man spēku, cauri iet grūtībām. Mana nespēkā, lai tavs vārds slavētu. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausīties šeit es, priesteris Jaunis, un kopā ar mani ir eh, Nils Saks Konstantīnos, jauniešu un pusauģu psihoterapeits, un šajā vakarā saruna par eh, bērnu jauniešu mobbingu skolās un droši vien ar ārpus skolām. Paspējām jau pārunāt eh, tēmu par to, kas, kas tas tāds vispār ir un nedaudz, nedaudz gūt tādu uh, priekšstatu par to, kā tas strādā un kāpēc vispār tāda lieta notiek, bet, protams, ka gribas arī uh, dzirdēt un saprast, ko var darīt, vai kas vispirmām kārtām, kas notiek arī šajā sfērā, jo kādu laiku atpakaļ pilnīgi noteikti tā bija milzīgi aktuāla problemātika. Es nedomāju, ka jau viss ir atrisināts gluži, varbūt tās pieklusa uh, runas uh, par šo problemātiku un tomēr kas, kas ir tas, ko var darīt, kas jau tiek darīts un ko vispār var darīt šajā jautājumā, kā risināt problēmu? pats pats svarīgākais. Kā jebkurā traumā, mēs, mēs zinām, ka dzīvē notiek traumas, notiek sliktas lietas. Tas, kā cilvēks, un tos ar bērns uz to atreaģējas un cik smagas sekas tās viņam sagādās, ir atkarīgs ne tik daudz no tā, kas viņam ir nodarīts, bet tas ir atkarīgs no tā, kas ir noticis pēc tam, kad tas viņam ir nodarīts tā laikā, kas ir bijis tas uh, kas ir bijusi tā reakcija no viņam svarīgiem cilvēkiem, vai viņš ir vai nav saņēmis atbalstu. Eh, Patī eh, grūtākā, bīstamākā lieta ir palikt vienam. Es jau bērnam radās tā sajūta, ka ar viņu notiek kaut kas slikts, un nav neviens, kas viņam palīdz, nav neviens, kas viņu pasargā. E, sav, e, savukārt, ja ir otrādāk, nu, ja ir apkārt viņam šis atbalsts, ir cilvēki, kas viņam palīdzēs, e, viņš tiks cauri ar mazākām skrambām, visticamāk, nekā nu, arī, arī caur diezgan eh, sliktām lietām. Līdz ar to tas pats, pats svarīgais ir būt par to cilvēku, bērnam, ar kuru viņš var runāt, kurš viņam palīdz, kurš iedod to sajūtu, ka tas, kas ar viņu notiek, vai tas, kur, kurā viņš piedalās. Jo, nu, atcerēsimies, ka tomēr mobbingā nav tikai upuris, ir arī tas, kurš to dara, tur ir tie, kas to redz vai piedalās kā malā stāvētāji. Visi šie iesaistītie bērnam dod to sajūtu, ka tas, kur, kas ar viņu notiek, tas nav, tas nav īsti labi, tas nav pareizi, tam tā nevajadzētu notikt, un mēs kā pieaugušie darīsim visu, lai tas nenotiktu. Nu, e, e, Tātad neatstāt vienu vispirmām kārtām. Jo tas jau noņems e, lielu daļu nu, no tā. Uh, Eh, nu, un tad, protams, tur var parunāt par kaut kādām praktiskām lietām, ko tieši ar to visu darīt. Skaidrs, ka kaut kas notiek valsts eh, mērogā. Mums tur šķiet reizi, kas līdzīgi kā ar, eh, saistīts ar Eiropas Savienības fondu <laughs> un pārējām lietām, kad ir, kad ir naudas kampaņām, tad notiek kaut kādas akcijas. Mm, diezgan daudz mums dažādas programmas ir, ir bijušas jau un droši vien būs un tiek ieviestas skolās. Un, un, kas parasti ir runāšana par mobbingu, tur reizēm apmāca bērnus, uh, dažādas e, emociju prasmes, vēl kādas lietas. Izklausās, es, izklausās skepsi, tu to es tagad Es esmu ar skepsi, jo es <laughs> pēc, pēc, pēc vairākiem gadiem, kuros es pats esmu piedalījies šajās kampaņās, es esmu secinājis, ka tas īsti nu, nekādu lielo efektu nedod. Arī pētījumi īsti nerāda, ka tam būtu kaut kāda ietekme. Nu, tas iemesls tomēr ir diezgan vienkāršs, proti tā ir tāda lieta, kur uh, nav tā, ka mēs varam bērniem paskaidrot, ziniet, mobbings ir slikti, un, un tad viņi to vairs nedarīs. Un nav arī tā, ka ja mēs viņus iemācīsim uh, kaut kādas emocijas atzīt vai kaut ko, eh, tad tas mainīsies. Jo primāri jau tas tomēr ir par um, to konkrēto vietu, un tas ir par pieaugušiem, kas to vietu veido. Eh, bērni tādā ziņā viņi tiešām atspoguļo tās vides atmosfēru. Un, ja mums ir vide, kurā kaut kādā ziņā vardarbīgas attiecības ir norma, vai mums ir vide, kurā Nu, pieaugušie nepievērš tik lielu uzmanību uh, tam, ko dara bērni, vai mums ir vidas, kur mums ir milzīgas klases un skolotāji pārskrējušies un vēl nepietiekams skaits, un, un viņiem tur nelīdz mobbingam, nu tā, tad mēs varam tiem bērniem radīt kādus plakātus un filmas mēs gribam un, un, un mācīt viņiem, kā atpazīt prasmes un vēl kaut ko, tas, nu, tā, tas nemainīsies. Tā nu, jā, bet oponējot jau principā tā saruna, iespējams, ne ar pašiem bērniem, <laughs> bet ar tā skolām vai ar to vidi, jā. kur esam, tur jau vajag skaidrot, jo es pieļauju, ka tas ir tā kā ar daudzām lietām, kad uh, bija jau brīdis, kad vispār nebija vārdu vai nerunāja par to, vienkārši nezināja, kā to lai nosauc, vienkārši paņergāšanās par, par bērnu un neuztvēra to tik uh, nopietni vai, vai, vai uh, ka tā būtu būtiska lieta kaut kāda, vai ne? Un tikai vēlāk taču nāca un izpratni par to, nē, paga, paga, to mēs nevaram, bet ja par to nebūtu runājuši, tad eh, iespējams, kad neuzsāktos nekāda mājiņa. Jā, absolūti. E, t, nu, droši vien man gribētos domāt, ka vienmēr cilvēki ir sapratuši, ka piemēram, nirgāties un kāda istuma tā, tā nav laba lieta, bet tā ir taisnība. Bieži tā atruna ir bijusi, ka nu, mēs tur gājām skolā, tur tajos laikos vai citos, mēs visi tam gājām cauri, vienmēr bija grūti, bet kaut kā esam tikuši tam cauri. Nu, Jā, taisnība kaut kā mēs, mēs esam tikuši, bet ne visi. Tostarp mēs zinām, ka Latvijā mums ir ārkārtīgi augsti uh, Eh, viena no augstākajiem alkoholismu radītājiem Eiropā. Mēs zinām, ka mums ir viens no pasaulē augstākajiem, piemēram, pašnāvību radītājiem pieaugušiem. Nu, šīs lietas visticamāk tomēr ir saistītas, kādā vidē mēs uzaugam kā bērni un kādu vidi mēs izveidojam un kādas dzīves mēs vedam tad, kad mēs esam pieauguši. Uh, Tagad tas nav labs attaisnojums, bet es pilnīgi jums piekrītu ar to atrunu, ka jā, runāt, bet, bet mums primāri tomēr vajadzētu runāt ar cilvēkiem, kas veido šīs vidas. Nu, es iedošu vienkārši piemēru. Es aizbraucu uz skolu ar nodarbību par mobbingu. Nu, kas būs manā nodarbībā? Tur iespējams būs nodarbība skolotājiem, pedagogiem, nu, un iespējams tur būs nodarbība bērniem. Bet, bet īstenībā tie cilvēki, kuriem vajadzētu būt šajā nodarbībā, ir skolu direktori, ir pašvaldību vadītāji un ir cilvēki no izglītības ministrijas, tie, kas veidos šīs, te, mm -hmm. šīs te mhm, vides mm -hmm. vispār. Mm -hmm. bet, um, pretējā, jo tomēr um, tas, kas ir pats pats ietekmīgs, ir tas, kā skolas direktors pret to attiecās. Tas ir viens kom, viena komponente, kas lielā mērā nosaka vispār mm -hmm. visu šo mm -hmm. situāciju. Ja mēs skatāmies pētījumos, nu, visās pārējās lietās, nu, kā, kā skolas direktors pret to attieksies, un ja viņam jau būs tāda attieksme, kā viņš ir viņš pret šo lietu, ka viņš ir gatavs pret to cīnīties, un tā visas pārējās, eh, nu, tad tālākais jau kaut kā risināsies. Uh, Bet, nu, protams, eh, tās, tās situācijas arī manā pieredzē ir eh, ārkārtīgi dažādas. Ir, ir, ir skolotājs, kurš ir ļoti atsaucīgs un ļoti ieinteresēts. Eh, bieži gan ir tā, ka pats skolotājs kaut kādā ziņā ir situācijas ķilnieks. Jo, nu, ja šī mobbinga situācija ir un ja, un ja atkal ja skolas vadība tiešā veidā neiesaistās ļoti aktīvi tajā, tad viens pats skolotājs, nu, viņš arī bieži nevar to situāciju atrisināt, pat ja viņš to gribētu. Mm -hmm. nu, tad tur veidojās diezgan asas situācijas. Bet ir labi piemēri, ir daudz labu piemēru, kur skolas daudz dara, ir skolas, kurš tam tiešām aktīvi pievēršas visos līmeņos. <clears throat> Bet ko viņi dara tad tādu, kad, kad ir tas labais rezultāts? Jā, nu, pirmkārt viņi par to atklāti runā un tam atklāti pievērš uz, uzmanība viņiem ir skaidra eh, sistēma, ko, ko darīt, ja tas notiek. Tas, ko dara skolas, kur, kurās nav tie labie piemēri, eh, viņas nerunā par šo, vai arī viņi saka, mūsu skolā tāda problēma nav. Mm -hmm. vai, vai arī nu, tur maksimālajā gadījumā, ja kaut kas tāds notiek, nu, tad skolotājs lai tiek ar to galā. Eh, labās skolās savukārt tā ir visu skolas lieta. Tajā tikko kaut kas tāds tiek pamanīts, tā tajā iesaistās eh, ne tikai skolotājs, bet atbalsta komanda līdz pat direktoram. Nu, un, restīvi, tā ir ļoti nopietna lieta, jo bērniem, lai tas pirmā nenotiktu, bērniem vajag ļoti skaidru sajūtu, ka eh, tas nav pieņemami, ka visi skolā ir vienojušies par to, ka tas nav pieņemami, un ja viņi to darīs, pret to būs milzīgas sekas un būs milzīga e, reakcija. Un, e, nu, tā ir viena no tām galvenajām lietām, mm. kāpēc tu izdodas. Un tad, tad, tad skolā vienkārši ir kaut kāda procedūra, kā rezultātā tas bērns, kurš izrāda to vardarbību, viņš tiek uh, ierobežots vai izslēgts no skolas vai kaut kas tam līdzīgs notiek, ja, lai parādītu. Kā, vai kā tas ir? Es vienkārši arī domāju, tī, tīri praktiski, kā tas izskatās. Man pašam interesē, kā tu to izdara. Nu, tas, panākt, ļoti, to. tas ir ļoti atkarīgs no vecuma. Jo, piemēram, mazākajās klasītēs, nu, teiksim, tas ir kādā 4, 5, 6 klasē, kas tāds notiek, nu, tad tas. No, tad tā, tā ir bērnu saviešana kopā, tas ir darbs ar viņiem kā ar grupu. Viņus ar viņiem var parasti strādāt kā ar grupu, un viņi skolā šajā vecumā ļoti reti, kad atrodas vieni, vismaz nevajadzētu tā būt. Uh, Nu, viņiem ir intensīvas nodarbības, viņiem tiek uzlikti stingri rāmi visām mhm. pusēm. Mhm. Mhm. Ar vecākiem pusaudžiem, protams, tas ir nedaudz citādāk un reizēm arī sarežģītāk. Tas var būt dažādi. Uh, ir tāda ļoti laba uh, prakse, kas saucas mi, eh, mi, mi, mierizlīgums, kas ir pārņemta no uh, indiāņiem. Tāda vismaz ir leģenda, ka tā, tā ir metode, kas ir pārņemta no Amerikas indiāņiem. Uh, Bet tā ir situācija, kurā speciālisti iet klasē, kur šie, šīs konfliktējošās eh, puses ir un, un risina to dodot abām pusēm iespēju runāt. Mm, tad viņas abas divas nāk klajā ar, ar to, kam būtu jānotiek, lai tā klase varētu būt tomēr viens, eh, viens kolektīvs. Un tad pārējie, nevis viņi paši, bet pārējie izdomā, kāds būs tas risinājums. Nu, tad Aha. viņi tam Eh, tam, tam, par, tam viņam tam ir jāpiekrīt. Un tas viss mērķis, protams, ir veidot nu, tādu kopēju. Ir, ir vairākas mazas lietas, piemēram, ļoti praktiskas lietas. Ehm, eh, teiksim, uzmanīt bērnus tajās vietās, kur tas mobbings var notikt, tāpēc, ka eh, skolā ir tikai dažas vietas, kur tas visbiežāk notiek. Protams, notiek pie garderobēm, un tur, kur pieaugušie nevar redzēt. Mm -hmm. nu, un tad ļoti vienkārši risinājums ir nolikt pieaugušo starpbrīdī, teiksim, vai pēc skolas monitorēt šīs te, šīs te vietas, un tas jau ir atrisina lielu daļu no problēmām. Nu, protams, galējā situācijā, bet atkal jau tā būtu galējā, nu, tur, kur bērnam ierobežot kaut kādu laiku. Mm, nākt uz skolu. Nu, un, protams, arī savukārt tam, kur ir cietuši šajā visā, uh, iedot viņiem to nepieciešamo atbalstu, kas ir. Jo pat ja klasē, ja pat ja tas mobbings ir tāds klases līmenī, tur, kur piedalās gandrīz visi, uh, Tas vienmēr būs tikai par dažiem cilvēkiem. Tas būs vienmēr par tie negatīvie līderi, būs viens vai divi. Un mhm. pārējie, nu, Latvijas sakot, viņi pavilksies uz to. Un uh, reizēm tas, kas strādā, ir uh, vecākajās klasēs, ir tas, ka visai klasē mēģina radīt šo sajūtu, ka būt par varmāku tas vienkārši nav stilīgi. Nu, mm -hmm, tā mhm, vienkārši. Mm -hmm. Un visā klasē veidojot šo situāciju, ka tas, kā mēs varam būt forša klase, ir tajā, ka pie mums tas nenotiek. Un mēģinājums, lai Un tas, ko mēs gribam panākt, ir, lai klases biedri, kad redz šo darbību, lai viņi viņu nosodītu. Un, no nu, tā, tādā veidā, lai, lai, lai tam, kurš to gribētu darīt, lai, tas, lai viņš nonāktu pats tādā pozīcijā, ka to darīt nav vēlama. Jā, jā. Uh, labs ir, tas ir tagad par, par klasi un skolas vidi, bet uh, man, protams, gribas arī kaut kā saprast, vai ir, ir kaut kas, ko sabiedrība plašāk var arī mēģināt tā kā darīt, lai risinātu šo problemātiku un iespējams uh, Nu jā, šobrīd es tieši par skolu un skolas vidi ar jauniešu mobbingu domāju, bet varbūt tās kopumā par tādu vardarbības mazināšanu sabiedrībā. <laughs> Es nezinu, vai tas nav pārāk tāls leciens jau, bet vai ir kaut kas, ko mēs varam kopumā kā sabiedrība darīt, lai šādas lietas risinātu? Jā, uh, Nu, es pieļauju, ka daļa no tā jau tikai ir pateikts galu galā, nekad par to neklusēt runāt. <laughs> Jā, e, es, es domāju, ka kādā ziņā mēs kā sabiedrība mēs visu mūžu un visu laiku nodarbojamies ar vardarbības, ar mēģinājumiem samazināt vardarbību un, un kaut kā pret to cīnīties. Tā būs droši vien tāda mūžīga cīņa. Visdažādākajos veidos, ir sevišķi tagad, kad mums ir vardarbība po, e, valstu mērogā, piemēram, notiek, mēs redzam, cik. E, bet, um, Runājot par skolām, es domāju, tur vēl viena svarīga lieta ir tā, ka tas nav tā, ka mēs varam mājās kaut ko tādu izdarīt labi, jo pat ja bērns aug visdrošākajos apstākļos, visnevardarbīgākajā vidē, vai, vai, vai kas tas būtu, uh, nonākot citā vidē, viņi ļoti ātri piesvienās šīs vidas vērtības un šīs vidas kultūras. Un es domāju, tas, ko mēs varam darīt, ir tiešām prasīt no tām vietām, kur mēs savus bērnus atdodam, uz skolām, kas ir tas, kā viņi veido šo te, uh, vidi, kas ir tas, kā mhm. viņi to raugās. Un man šķiet, tāds labs piemērs ir vienmēr pavaicāt skolā, kā, ko jūs darat, e, tad, tad, ja pret kādu bērnu tiek vērsts mobbings, kā jūs to skatāties, un ja skola atbild, ka neko, tāpēc, ka mums tādas situācijas nav, tad tas, <laughs> tas ir vienmēr sarkans karoks. <laughs> E, tā nav laba ziņa, bet prasīt, jā, lai skola apzināti šo vidi kaut kādā veidā veido, šo mikroklimatu mm -hmm. un, un mhm. tās vērtības, kaut kādā ziņā uztur. Bet otrs arī veicināt sabiedrību, es domāju, tas, ko mēs varam arī darīt, ir nu, runāt par, par vardarbību un agresiju tādā realistiskā veidā. Eh, jo, jo bieži šīs visas sarunas noslēdzās ar to, ka mēs, mums ir kaut kā jāiz, jāizskauž vardarbība, jāizskauž mhm. agresija no sabiedrības. Un tas nebūs iespējams. Mēs esam agresīvi pēc dabas. Un, teiksim, un ja mēs dodam šo ziņu, it kā jau teiksim, uh, Nu, mēs varam izdarīt tikai to, ka šī agresija sāks izpausties mūsu nevēlamos veidos. Mm -hmm. Reiz mums ir mhm. jāsaprot, ko mēs darām ar agresiju, piemēram, mūsu puišos, jauniešos, mm -hmm. kur, kur viņu viņi izpaudīs, un vai mēs esam devuši kaut kādus konstruktīvus veidus viņiem tos izpaust. Mm, darbā, sportā, eh, vēl kaut kur, eh, nezinu, zemesardzēs, jaunsargos, vai viņi var tur izpaust un, tik, un iemācīties, ko nozīmē dzīvot šajā ķermenī, kurā ir arī agresīvas eh, jūtas un un impulsu, un kā mēs varam to kontrolēt. Kā jā, vienmēr sako, kā leģitīmi paust arī tās emocijas, ar kurām nākas sadzīvot Absolut. kaut kādos dzīves apstākļos, un nevis to mēģināt vienkārši apspiest. Domājot, ka nu viss jau būs kārtībā ar, ar, ar, ar kaut kādiem likumiem, normām, ar kurām mēs ierobežo, ierobežosim tagad, vai kameras saliekot, vai kameras. kaut ko tam līdzīgi. Jā, jo, nu, saliekot vairāk kameras, mēs panāksim to, ka cilvēki dara vairāk tur, tur, tur, kur tās kameras neredzēs. Un otra lieta, ko mēs varam darīt, ir tomēr dot bērniem to sajūtu, ka viņi var runāt par visu un nākt pie pieaugušiem, jo uh, bieži um, pieaugušie paši, protams, ļoti nērti reizēm jūtās ar to, un to, to reizēm arī ļoti sāpīgi uh, Uh, dzirdēt, ka, piemēram, mans bērns, man, manam bērnam notiek kaut kas slikts skolā. Protams, tā ir ārkārtīgi sāpīga lieta vecākiem. Un, starp citu, vēl sāpīgāk varbūt dzirdēt, saņemt to zvanu no skolotājas, kas saka, vai jūs saprotat, jūs bērns dara skolā pāri citiem. Uh, Un, nu, iespējams, mans bērns mājās ir vispār mīlūs un zelta no, nu jā, bērns, un, un tie izrādās kaut kas tāds. Bet eh, nebaidīties no tā un pieiet tam ar tādu mierīgu nosvērtu uh, prātu un neradīt bērnam to, to, to, to trauksmu sajūtu, bet dot to sajūtu, ka mēs tiksim ar to galā. Kā lai kas tas būtu, mēs tiksim ar to galā. Un tikko bērns izdarīs to pirmo soli, viņš nāks pie mums, tā jau, tā jau ir tā daļa no Bet, eh, no jā, un es tā klausos, ka tā ir arī tāda plašāka kultūras maiņa, nu, kad tas ir ok, ka es runāju par to liek, lietu un nevis vienkārši slēpju vai noliedzu, ka nē, mans bērns nevar vispār neko tādu darīt, un kauns man, jā, ja, ja, ja tiešām izrādītos, ka mans bērns e, var būt arī vardarbīgs kaut kādos apstākļos vai situācijā. Nu, ne, tas nav tikai bērnu e, problemātika, bet arī pašu pieaugušo Protams. E, uh, izpratni par lietām uh, kaut kādā veidā. Jā. Bet kultūru mainīt ir grūti. Nu, jā, tas laikam visgrūtākais, ko varētu. Bet uh, lēnām, eh, es, es domāju, ka lēnām tā kultūra mainās. Un viens, kas viņu maina, starp citu, ir paši bērni un paši pusauģi un jaunieši. Viņi par šīm lietām uh, runā vairāk, un, protams, viņi par tām ir vairāk dzirdējuši. Un, tām, un uh, bieži jau aizejot uz skolu, vai kā lielākā daļa bērnu jau zina, kas ir mobbings, un viņi zina, ka tā nav laba lieta. Uh, Nu, un viņ, un viņiem bieži ir bijušas kaut kādas pieredzes ar to. Uh, un es domāju, ka tā, tā maiņa nāk abos, abos veidos, jo, protams, arī paši bērni ietekmē to, kā mēs, kā mēs to vidi mm -hmm. viņiem veidojam. Mm -hmm. Tā uz nos, noslēgumu man gribas jautāt vēl ar tādu jautājumu, un varbūt tās tas atkal tāds, eh, ejot, nezinu, dziļāk vai, vai, vai neļaujot tev aiziet <laughs> prom no šīs tēmas, bet uh, nu, es, es tagad, man nav saskarā ar bērniem, arī nav savas ģimenes, vai, kur būtu bērni. Uh, nu, vismaz nav tādu ikdienišķu saskaru uh, ar bērniem. Vai ir kaut kas, ko es varu darīt lietas labā šobrīd? Un es tā domāju par radio klausītājiem, varbūt tās ir viņi kaut kādā tādā līdzīgā situācijā, vai nu bērni ir izauguši un aizgājuši un uh, vai vēl nav bērnu <laughs> un, un, un visādas citas lietas, vai ir kaut kas, ko piemēram, es, es varētu darīt šīs lietas labā? Kā ir? Es domāju, ka jā, jo kaut kādā ziņā jau tās mūsu bērnības pieredzes mūs pavada visu dzīvi. Un uh, liela daļa mūsu sabiedrības, kā mēs drusku jau ieskanājās, liela mūsu daļa sabiedrības cieš no lietām, kas ar viņiem notika, kad viņi bija bērni. Un šobrīd viņi jau sen vairs tādi nav, viņi ir pieauguši vai veci cilvēki. Un, uh, bet viņš šīs lietas kaut kādā ziņā tiem valkās līdzi. Un es domāju, ka palīdzot šiem cilvēkiem un palīdzot par šīm tēmām runāt arī pieaugušajiem un kaut kādā ziņā normalizēt eh, eh, tās pieredzes, iedot tam kaut kādu vēstījumu, mēs, mēs noteikti varam mhm. palīdzēt dziedēt tos bērnus, kas jau ir pieauguši, bet otrs arī veidojot tās vides, kurās mēs esam, jo, kā minējām sākumā, uh, mobbings un vardarbība nav tikai skolas mm -hmm. lieta. Mhm. Cilvēki, kas iznāk no skolām, viņi veido līdzīgas vidas arī, arī citur, un, un mēs katrs varam kaut kādā veidā ietekmēt to savu mazo ap, apkārtni, kurā, kurā, kurā mēs esam. Nu, es vismaz ceru, ka arī ar šo raidījumu labās ziņas, un nu, īpaši šo tieši sarunu uh, man arī ir izdevies nedaudz, nedaudz <laughs> iedot kaut ko. Lai arī tas ir tikai runāšanas līmenī šobrīd, <laughs> bet tomēr tās kultūras mainīšanā, un ja var uh, vēl pašā, pašā noslēgumā tādu reakciju dabūt uz, uz uh, vēl vienu jautājumu, kas manī nodarbina un, un nedod mieru, un varbūt tās plašāk jau par to psiholoģiju analīzi vai psihoterapijas tādu ne, um, izpratni par to, ka nu, mūsu bērnībā iegūtās pieredzes ir tās, kas nosaka, un ja tā bijusi kaut kāda slikta pieredze, tad uh, nu, neveicies, tev ir ne, nav, nav paveicies, vai ne? Uh, cik lielā mērā tiešām mana dzīve ir atkarīga tikai no tā, kas ir noticis bērnībā, un cik lielā mērā es esmu atbildīgs arī par savu dzīvi. Vai nav tā, ka dažreiz mēs vienkārši norakstam, ah, nu jā, tur bija tur skolā, tur vecāki, tur vēl kāds man pa ceļam bērnībā <laughs> kaut ko nodarīja, un es te tagad vai nu es atriepšos, vai es tomēr tikšu galā ar sevi. Kāda replika <laughs> var būt par, par, par šo, ja jau psihote, nu, anal, psihoterapeits ir šeit, gribas dzirdēt tādu tas, kas ar mums ir noticis bērnībā, tas noteikti mūs ietekmē un tas var mūs vilkt atpakaļ un turēt un neļaut sasniegt to savu potenciālu. Bet tieši tikpat liels spēks ir kā tam, kas ir mums aizmugurē, tieši tikpat liels spēks ir tam, kas ir mums priekšā. Un tā gan ir mūsu atbildība, ko mēs noliekam savā priekšā un kā mēs, cik spēcīgi mēs velkamies uz to pusi, uz to, kas ir, kas, kas nāks. Man liekas, domāju, tās ir divas puses, starp kurām mēs balansējam. Jā, bērnības pieredze ietekmē, bet mūsu pašu uh, mērķis un, un tas, ko mēs esam nolikuši kā savu vērtību dzīves, tas mūs velk uz priekšu tieši tikpat lielā mērā. Sirsnīgs paldies uh, eh, Nielam Saksam Konstantinovam, jauniešam pusauģu psihoterapeitam par to, ka bija kopā ar man šajā uh, Eh, raidījumā labās ziņas. Arī jums rādījumā arī klausītāji grib teikt milzīgs paldies, kad bijāt kopā ar mani. Es ticu, ka arī bijāt, lai arī neiesaistījāties šajā sarunā, bet atgādinu, ka katru darba dienu pulksten sešos būs raidījums labās ziņas, kur tad runāsim par eh, aktuālām problēmām, procesiem sabiedrību un pats galvenais meklēsim to labo un risinājumus ar kaut kādām lietām. Vēlreiz milzīgs paldies! Paldies!